Jag tog mig hustru och hästar, starra poppa, poppa, allra, allra, och det kan ni tro var hittlig bara, poppa, poppa, allra, allra. Jag hade många stora meriter, poppa, poppa, allra, allra, allra, och brännvin drack på i tag en liter, poppa, poppa, allra, allra. Och nävar och jag sova klappa, hoppa, hoppa. Banderandra, Ja, öronen mina med dem var besatta. Hoppa, hoppa, banderandra. Och mun var förskräcklig och saknade tänder. Hoppa, hoppa, banderandra. Och ögonen lyste som två stora bränder. Hoppa, hoppa, banderandra. Och näsa hon var som en snöflod som reder Ralse, ralse, räckte till havet för Hoppa, hoppa, fallrande dig. Och har varit så det fräter för vatten. Hoppa, hoppa, fallrande, Men om dig det var till kaffet till katten. Hoppa, hoppa, fallrande ha hästar så stora som då höll sig ihjäl. Hoppa, hoppa, ballerallera, men ut i det lappatejtiske världen. Hoppa, hoppa, fallerallerej Och pojken vi hade, hade med detsamma Hoppa, hoppa, fallerallerallera Och det var ju bra för han liknade sin mamma Hoppa, hoppa, fallerallerej av mig arme tindar Hultan slog pompa, pompa, vallrallrallan Snart blev jag kvinna en vacker dag slog pompa, pompa, vallrallra och jag blev så glad så jag hoppa och trava, pompa, pumpa, vallrallralla Dagen därefter i törna i grava, pompa, pompa, vallrallra vad bra det gjorde Perken fågla Poppa, poppa Ballalalla med bättre gjorde Flaskan sola Poppa, poppa Ballalalla